لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau na haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunan al'amuran da suka shafi a da na musulunci muna yin karatu a littafin muwata littafin babban malamin hadisun nan kuma malamin cikin abu abdullahi al'imamu malik ibn alasin rahimu ta'ala idan ba manta ba karatunmu na ƙarshe mun tsaya ƙarshen hadisi na 128 a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba a hadisi na 139 hadisi na 139 a farkon babi na 30 a cikin kitabun tahara imam malik ya ce babu ma ja a fi baunin sabili wannan babu zai karantar da mu abinda ya zo na hukunci game da fitsarin yaro karami shi ne asabi game da fitsarin yaro karami da jasa ne ko ko ɗahiri idan ya taɓa mutum sai ya wanke ko ko ba buƙatar fitan wanki sannan idan za a wanke din ta yaya za a wanke din shi ne abinda wannan babi za ya karantar da mu idan ba a manta ba babin da ya rigaye shi ya yi magana a kan mustahara mai jinin fistahara mai jinin ciwo wanda a cikin babin daga abubuwan da za mu iya fahimta akwai cewa jinin al'ada na zafa ne in yi taba tufafi sai an To a wannan babin kuma malam zai ambata mana hukuncin fisarin yaro da hadisi na 139 kara haddasani yahaya an maliki an hisham ibn urwata an abihi an aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam an da haƙalat utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sabiyin fa bala ala thawbihi fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ma'in fa ku. iyyahu imam malik ya karɓo wannan hadisin daga hishamu dan shi kuma ya karɓo daga mahaifinsa mahaifinsa shi ne urwa ɗan zubairu an aisha ta shi kuma ya karɓo daga aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat aisha ta ce utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sabiyin an zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani yaro an zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani yaro to wannan yaro da aka zo da shi wajen manzon Allah wani ne malamai sun yi maganganu a ƙoƙarin fitar da sunan wannan yara alhafiz ibn hajarin askalani rahimahullahu ta'ala ya ce yazharu li annahu ibn umm qais al-mazkur ba'dahu ya ce wannan yaro da aka zo manzon Allah dan wata mata ne ana ce mata umm qais wanda za mu ci karo da hadisin ta nan gaba ce wannan yaririn nata yaro ne nata Wadanda suka ce alhassan ne jikan manzan allah waɗanda suka ce alhussein jikan manzan allah haka dai malamai suka yi ta kokarin tantance wani yaro ne amma dai abin da ya fi muhimmanci ko mun san kowane yaro ne ko mu sani ba shine an zuwa manzan allah da wannan yaro jariri ne kuma yana daga cikin ɗabi'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in an haifi sabon jariri musamman ranar bakwai ko ranar da aka haife shi akan je wa mazan Allah da wannan jariri don yi masa abin da ake ce ma shi ne ya tauna dabino ya sanya a cikin bakin yara. to yawanci sukan je wa mazan Allah da yaran su na rana to idan an yi irin wannan zuwan wani lokaci sai ya ga yaron ya yi tsari cikin mazan Allah ko wani abu kamar haka nan a wannan ruwayar aisha ta ce an wa mazan Allah da wani yaro fa da ala saubihi yaron nan sai ya fi tsari jikin tufafin manzan Allah sai ya fi tsari a tufafin manzan Allah fada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ma'in sai manzan Allah ya sa aka kawo ruwa ce a kawo ruwa da aka kawo ruwa ci ba a hu iyahu sai ya zuba ruwan nan a inda aka yi fitsarin ana kawo ruwa kawai sai zuba wurin da aka yi fitsarin nan bai wanke ba bai matse ba sai zuba ruwa kawai a wurin mun fahimta bari mu je hadisi na gaba sai mu ga wani hukunci za mu iya fitarwa قال وحدثني عن مالك عن ابن shahabin? an ubaidillahi ibn abdullahi ibn utuba ibn mas'udin an ummi qaisin binti mihsan annaha atat bi ibn laha sabirin lam ya'kul at'ama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hajrihi fa bala ala thawbihi fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima'in fana zahahu walam yabsilu imam malik ya karbo daga ibn shihab shi kuma ya karbo daga abdullahi daga ubaidullahi ibn abdullahi ibn utba ibn mas'udin an ummi qaisin sun karbo daga ummu qais binti mihsani diyar mihsan wannan sahabiya ce sahabiya ce ummu qais bintu mihsan tana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ibn abdul bar numari yana cewa ismuha sunanta na asali shine juzama suhaili shi kuma yana cewa ismuha aminatu sunanta amina ta musulunta tun a makka aka yi hijira ta biyo manzan allah sallallahu alaihi wasallam zuwa madina wala ha a hadisun tana da hadisai wanda ta ruwaito daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam 'yar uwa ce ga wani sahabi da ake ce ma ibn mihsan wanda a hadisi ya roƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sanya shi cikin waɗansu bayi wanda za shiga aljanna ba hisabi ba azaba manzan Allah ya ce an ta mutu ɗan uwanta ne ita umu ƙais binti mihsan an laha a tat da ibnin laha cewa ita din ta zo wajen ta zo da wani yaro nata sagirin karami nan ya akulu da'ama yaron nan bai fara cin abinci ba yaron bai fara cin abinci ba ta zo da shi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu min hajrihi sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da wannan yaron akan cinyarsa ba ba da alakau sai yaron nan ya fi tsari a tufafin manzan allah fada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'in sai manzan allah ya sa aka kawo ruwa fada za hahu sai ya yayyafa wannan ruwa a wurin da aka yi fitsarin walam ya gasilhu ya ce bai wanke ba ko kuma fana zahahu ai sabbal ma a laishi sai ya zuba ruwan kamar yadda ya zo a ruwa ya farko sai ya zuba ruwan a wurin a wannan ruwa ya ce walam ya gasilhu bai wanke ba bai kama ya wanke ya cuɗa ba to waɗannan su ne hadisai guda biyu wanda imam malik ya kawo a cikin wannan babu hadisi na farko yana ba da labarin cewa an zo manzan Allah da wani yaro yaron nan sai ya masa fitsari sai ya zuba ruwa a wurin hadisi na biyu shi ma yaro ne aka zo daga wajen manzan Allah da shi sai dai hadisi na biyu ya zo mana da ƙarin bayanin yaron cewa yaron nan bai fara cin abinci ba nono kawai lokacin yake sha ba a fara hada mashi nono da wani abinci ba sannan a hadisi na biyu shi ma manzo Allah ya sa an kawo ruwa ne sai ya zuba wurin sai ruwa ya ta biyu ta ce mana walam ya da sinuhu manzo Allah bai wanke wurin ba to hukunci na farko wanda za mu fara fitarwa daga cikin waɗannan hadisan guda biyu na farko shine fitsarin yaro na jasa ne sawa'un yaron nan ya fara cin abinci ko bai fara cin abinci ba yaron nan namiji ne ko mace idan suka yi fitsari a jikin mutum sai ya wanki in suka yi fitsari a wuri sai ya wanki kamun a ibada a wurin wannan shi ne hukunci na farko wanda za mu iya cirewa daga cikin waɗannan hadisai guda biyu hukunci na biyu Shi ne akwai bambanci tsakanin yaron da ya fara cin abinci da yaron da bai fara cin abinci ba wajen gusar da najasar fitsarinsu yaron da bai fara cin abinci ba nono kawai yake sha to wannan yaron in yi fitsari a wuri ruwa kawai ake zubawa ba lalle ne sai an kama an cuɗa ba da ka zuba ruwa ya wadatas amma yaron in namiji ne idan mace ce ita ba bambanci tsakanin ta fara cin abinci ko nono kaɗai take sha mace duk in ta fi tsari a wuri sai an wanki amma yaro namiji wanda bai kai ga fara shan cin abinci tare da nono ba to wannan in ya fi tsari zuba ruwa kawai ya wadatas mun fahimta wannan kawo ya zo a wani hadisi na abu dawud wanda manzan Allah ya fito da hakan hafili a hadisun abu sam ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce yi musulun min baunin jariya wayu rashu min baunin guda manzan Allah ya ce ana wanke fitsarin yarinya karama ta fara shan nono wai ta fara cin abinci ko ba ta fara cin abinci ba ita sai an wanke sai ce amma fitsarin yaro in bai fara cin abinci ba shi a zuba ruwa kawai mun fahimta da kamar shi fitsarin yaro karami wanda bai fara cin abinci ba namiji an yi rangwame wajen najasar shi shi ne ba lalle ne sai an kama an wanke ba an matsi in aka zuba ruwa kawai yayi amma idan na yarinya ne sai an wanke wurin an matsi to wannan shi ne hukuncin fitsarin yaro amma idan sun fara cin abinci da yaro namiji da yaro mace da duk su da yi da zarar ya fara cin abinci shi yaron yana hada nono da wani ana hada mai nono da wani abinci to hukuncin kuma ya canza ya koma ɗaya da na yarinya mace duka sai an wanki mun fahimci wannan babu ko malam ya ce babu ma ja a fi bauli ka'iman wa gairi wannan babi zai karantar da mu abinda ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fil bauli ka'iman kan yin fitsari daga tsaye wa gairi da wani wannan da wani wannan wannan babi zai magana a kan fitsari daga tsaye da kuma wani hukuncin wanda ba wannan ba Shi ne ma'anar wa gairi fitsari ana yi daga tsaye ana yi daga zaune ko ba haka ba to shi musulunci ya ce a yi fitsari daga zaune ko daga tsaye to shi ne imam malik ya ce wannan babi zai magana akan fitsari daga tsayar wa gairi da ma wani hukuncin wanda ba na wannan ba kala haddasani yahya an malikin an yahya ibn sa'idin da qala dakhala arabiyun almasjid fa kashafa an farjihi liyal liyabula fasahan nasu fi bihi hatta ala sautu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utrukuhu fatarakuhu fabala thumma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma'in fasubba ala zalika hadisin farko a wannan babi imam malik ya karbo shi daga yahya ibn sa'id annahu qala yace da kala a harabiyu wani balaraban ƙauye ya shigo masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shigo masallaci masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a matinya a lokacin manzan Allah yana raye da ya shigo mutunan nan faka shafa alfarjihi liya buda ya zauna majalisun manzan Allah manzala yana bayanai yana wa'azi yana nasiha yana karantar da su shi kuma yana zaune ana nan ana nan mutunan nan sai fitsari ya kama shi yana tashi sai ya koma gefe gefen masallaci gefen mutane faka shafa an farjihi sai ya buɗe al'aurarsa zai yi fitsari ni ya buɗe don zai yi fitsari fasahan nasu bihi sai mutane suka yi mai tsawa akan wannan aiki shi, hatta alas sauti har sai da sauti ya dagu aka daga suka daga sauti akan shi ana masa magana cewa karye fitsari babu kyau a masallaci faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce uturu ku kyale shi ya bulu kyale shi ya fitsarinsa domin lokacin ya riga ya fara so idan kai mai tsawa yanzu sai ya firgita sai ya tsorata sai ya tashi bai gama ba kaga zai bata jikinsa kuma ya ƙara bata masallaci amma idan aka bar shi to zai gama abinsa a wuri guda sai ya ɗauki mataki a kai da haka manzo Allah ce uturu kuhu ku kyale shi ku kyale shi fa ba da yayi fitsarinsa sun ma rasulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi zanubin bin ma'i bayan ya ƙari sai mazala ce a ce a kawo guga ɗaya na ruwa da aka kawo guga ɗaya na ruwa wa subba ala zalika sai aka zuba kawai akan fitsarinsa sai aka zuba kan fitsarinsa to wannan hadisin nan. kuma imam malik ya ce fitsari daga tsaye da waninsa to wannan yana cikin waninsa ne yana magana akan idan aka yi fitsari a ƙasa ya za da wannan fitsarin to ƙasar ta sha bambam akwai ƙasa wadda za ta iya tsotsa wannan fitsarin kamar yanzu wannan mutumin da ya fitsari a turbaya ne da haka da an yi fitsarin kasa za ta tsotse shi to idan aka yi fitsari a irin wannan wurin hukuncin wannan fitsarin shi ne a zo da ruwa ruwan da ana tsarin ya fi yawan fitsarin sai a zuba a wurin domin a wannan hadisin da ya zo ya fi tsarin manzala sai ce a zo da guga ɗaya na ruwa sai a zuba a wurin idan kawo wurin da aka yi fitsarin nan siminti ne ko tiles wanda shi bai tsotsa ruwan tunan ma za a zo da ruwa sai a zuba sannan sai a share ko a goji shi kenan wurin ya zama ɗaki. wannan idan mutum kowa ya yi fitsari haka ba inda a ƙasa ne kamar yadda hadisin ya nuna wani akwai darussa da dama wanda wannan hadisin yake koyarwa wanda ba shafi shi yin fitsari din ba akwai darussa da dama wanda malamai suka fitar daga cikin wannan hadisin alal akal daga cikinsu wannan hadisin yana nuna mana kwarewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a mu'amala da mutane kowa masallaci tsawa ya masa sai ce a bar shi ka kwarewa ce wannan a ma'amala shi sa wannan mutum ne sai da ya ji haushin duk wanda ke wurin amma ban da manzan Allah saboda shi manzan Allah bai masa fada ba Allah ta mu dace qala wa haddathani an malik an abdullahi ibn dinar annahu qala ra'aitu abdullahi ra'aitu abdullahi ibn umar yabulu qa'iman maliku ya karbo daga malaminsa abdullahi ibn dinar annahu qala yace ra'aitu abdullahi ibn umar shi da idanuwa na naga abdullahi dan umar yabulu qa'iman yana fitsari daga tsaye li'anna mazhabihi jawazuhu bila karaha domin a wajen abdullahi dan umar ya halatta a fitsari daga tsaye babu karhanci a ciki wabihi kala abuhu shine fatawar babansa sai na umar kenan wa zaid ibn thabit da zaid ibn thabit wa ibn da sa'id ibn al-musayyib sirina da ibn sirina wa nakhai da imam nakhai wa ahmad da imam ahmad ibn hanbal duk suna ganin babu laifi mutum ya iya fitsari daga tsaye ba wani karhanci a ciki wa qala maliku amma shi imam malik yana cewa in kana fi makalin la yatadayu alaihi minhu shay'un fala ba'sa bi wa illa kuriha imam malik ya ce idan wurin da zai yi fitsarin nan daga tsaye fitsarin ba zai dawo kan tufafinsa ba kun fahimta domin kaga idan wurin yana da tauri ne zai yi fitsarin zai dinga dawowa a kafafuwansa da tufafinsa to imam malik ya ce idan wurin ba zai maido da fitsarin jikinsa ba to babu laifi ana iya yi daga tsere ya ce in kawo zai iya dawo mai da shi to wannan makaruhi ne wannan kuma shi ne zahirin mazhabin ya haka imam malik ibn alisun yake cewa to amma idan mun koma ga aikin manzan allah sallallahu alaihi wasallam mai littafin sayi wa wa sunna said salim ya yi magana yake cewa hadisan da suka zo game da fitsarin manzan Allah daga tsaye ko daga zaune hadisai ne guda biyar ya ce uku sun inganta biyu ba su inganta ba ukun nan da suka inganta Ɗaya akwai hadisin aisha wanda take cewa duk wanda ya ce muku manzan Allah ya fi tsari daga tsaye ya yi kuskure ta ce manzan Allah daga tsugunne yake fi tsari hadisi na biyu shi ne hadisin yana nan cikin sayi hayo hadisin huzaifa ibn al yamari cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin wata bola ta mutane inda mulinsu mutane suke zuba shara to zai fi tsari sai ya fi tsari a wurin daga sai wani hadisi yana cikin bukari yana cikin musu to kaga a nan kuma manzan allah ya daga sai ɗayan hadisin shi kuma daga tsohonde kaga hadisi uku kenan biyu ba su inganta ba wannan ba a maganarsu to wannan ne ya sanya malamai suka yi saɓani waɗansu suna ganin ba laifi ana iya fitsari daga tsaye kamar yadda ana iya daga zaune duk ba wani bambanci duk ɗaya ne kamar al'imamin nauri haka yake fada yana cewa yin fitsari daga tsaye da yin fitsari daga zaune duk ɗaya ne ba wani bambanci sai ce amma mun fi son a yi fitsarin daga tsibiri maka alimamun da wuce Ta gashi a su duk ɗaya ne amma sai yarin jayayi daga tsibiri to don haka mazhabin abdullahi dan umar kamar yadda imam mali ya kawo a cikin wannan shine babu laifi ana iya yin fitsari daga tsaye mutlakan kuma kamar yadda muka ce shine abinda babansa ya tafi akan sayyidina umar da sauran magabata wanda muka ambaci sunansu don haka babu laifi mutum ya iya fitsari daga tsaye babu laifi kuma yana iya daga tsugunabi to amma wannan duka malamai suna cewa ya shafi namiji kuma idan mace aka ce ce fitsari daga tsaye to za a bata mata jiki wala allakin da har ya bata kayanta amma namiji babu laifi yana iya ya kuma samu ya yi daga sunna ɗin duka babu laifi mun fahimta don haka mudanki ya yi zafafa magana akan masu fitsari daga sai za a ga a wani masu ya ce fitsari daga tsaye kafirci ne kuskure ne kuskure ne mudanki ya yi zafafa magana akan yin fitsari daga tsaye ko daga zunubi duka ɗaya ne wanzan Allah ya fitsari daga tsaye sahabbai da yawa sun yi daga tsaye ƙala yahya wasu ila malikun an gaslil farji min albauli wal ga'iqi hal ja'a fihi atharu fa qala balagani anna ba'da man madha kanu yatawabba'una min al wa ana uhibbu an aghsila al-farja min al yahya yace wasu ila malikun an tambayi imamu malik an gaslil farji min albaul mutum ya wanke al'aurarsa da ruwa in yayi fitsari walga'idi ko kuma in yayi bayan gida ya wanke da ruwa aka tambayi imam malik hal jaa fihi asaru akwai hadisin da yazo da haka qala sai maluku ya ce balagani labari ya zo mani anna ba'da man maza cewa waɗansu daga cikin wanda suka wuce mana waɗansu daga cikin waɗanda suka gabata shi ne an da ba man maza waɗansu daga cikin waɗanda suka wuce sahabbai da tabi'ai karu ya tawabba una mina na za'i sun kasance suna yin tsarki da ruwa in sun yi bayan gida kenan idan fitsari ne suka yi suna yi tsarki da dutse mun fahimta to sai maliku ya ce wa ana uhibbu an agasila alfarja min Ba'u, ni kuma ina so mutum ya wanke al'aurarsa da ruwa in ya yi fitsari a ga gabata suna yi sun yi bayan gida shi kuma yasa yana so in an yi fitsari a wanke wannan hadisin Ko wannan bayanin na imam malik abinda yake nuna mana idan mutum ya yi fitsari ko bayan gida yaya zai gusar da wannan najasar da ruwa zai gusar koko da dutse to hanyoyi ne guda uku biyu su inganta ɗaya bata inganta ba hanya ta farko shi ne mutum ya amfani da ruwa in ya yi fitsari ya sa ruwa ya wanki in ya yi bayan gida ya sa ruwa ya wanke, hanya ta biyu shi ne amfani da dutse hoge al-istijmar in ya yi fitsari ya sa dutse hoge ya goge wannan fitsarin ba tare da ya sa ruwa ba in ya yi bayan gida ya samu hoge ya goge ba tare da ya sa ruwa ba wannan hanya ta biyu ta inganta kuma da ruwa da hoge ɗin nan duka matsayinsu ɗaya ba wanda ya ɗara wani kuma ba sai ba ɗaya ba ne ba za a yi amfani da ɗaya ko ga ruwa ka samu kai amfani da dutse ko ga dutse ka samu kai amfani da ruwa duk ɗaya ne hanya ta uku shi ne haɗa biyu mutum ya goge da hoge ko dutse sannan kuma ya kawo ruwa ya sanya kaga ya haɗa hanyoyin guda biyu wannan bai inganta ba mun fahimta so duwanda ya shirya sai aka tambaye malu shin yin amfani da ruwa akwai hadisi ko akwai wani asari sai ce magabatanmu suna sa ruwa in sun wanki sun yi bayan gida ni kuma ina sa ruwa kuma ina so a sa ruwa in an yi fisari ka haka nan duka biyun za ka iya sanya ruwa duka biyun kuma za ka yi amfani da kotu. mun fahimta a can zamanin da akwai lokacin akwai karancin ruwa sosai to galibi sun farin jaya da amfani da dutse ma akan ruwa din har shi ya sanya ma ake tambaya ana iya da ruwa din saboda sun saba yi da dutse saboda karancin ruwa da ake fama da shi a wancan lokacin babu ma ja a fisiwak babi na gaba zai yi magana akan abin da ya zo na aswaci mine ne aswaci aswak da hausa ma aswaki muke cewa ku mini ne aswaki na? ne aswaki na? biyan amfani da ce mutum ya goge haƙoni shi ne aswaki shi icin da ake goga a sunan shi na shi malam ya ce a yi amfani da ice a goge baki kaga wannan aiki ne ko ice shi ne asuwaki sai na ce shi itsan da mutum zai rike ya goge ya sunan shi ice na shi ne asuwaki to gogewa kuma shi ya sunan shi aiki <laughs> aiki kuwa Uh-huh. to a larabci idan ce asiwak ana amfani da asiwak akan aikin alfil da, sannan kuma ana amfani da a kan ita iccen al'ud wanda mutum zai rike ya goga din da asuwa ce ake ce musu ko da hausa ma kuma haka ake ce musu ba ana sai da asuwaki ba sai a ce a bani asuwaki kaga ya sanda za a baka kuma kana yin cewa wani yana asuwaki kaga a ce aikin sunansa asuwaki sannan ismul ala sannan ita ala ɗin da ake amfani da ita wajen goge baki shi ma ana sai mai aswaci. to sai maluku ya ce babu ma ja a fisiwak abinda zai yi magana a kan aswaki to amma a nan cikin biyun nan wanne maluku yake nufi iccen ko aiki shi yana magana a kan aiki ƙala haddafin yahya an malikin an ibin shahabin an ibin sabbaq anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala fi juma'atin minal juma'i ya ma'asharar musulmina inna haza yawmun ja'alahu Allahu idan fagatasilu wa man kana indahu ibun fala yadurruhu an musa minhu wa alaykum bisiwak Imam Malik ya karɓi wannan hadisin daga malaminsa Ibn Shihab ibn shihab shi ne imamu zuhuri ko an anwa an ibn sabbaq shi kuma ya karɓo daga ibn sabbaq ibn sabbaq ibn sabbaq min fiqati tabi'ina yana daga cikin manyan tabi'ai wanda suke amintattu da aka tabi'i ne ba sahabi ba sai ya ce annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala manzan Allah ya ce kaga hadisin ya koma ne ya koma mursal kuma kana ya cewa kafi hmm? an ubayd ibn sabbaq ko shi ne ubaidin ibn sabba shi ne tabi'i a wannan ruwayar ta imamu malik hadisin mursal ne amma ya zo a wajen ruwayar ibn maja mausu shi ibn maja ya hada hadisi to yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala fi juma'ati min al-juma'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana a wata ranar juma'a daga cikin jumu'o'in da manzan Allah ya yi juma'a a cikinsu minal juma'i jam'i ne na juma'a mun gane juma'a da hausa tana da jam'i juma'a guda ɗaya ke nan koto guda biya za ta ce eh ba a cewa juma'o'i mai wannan ya nuna baka hmm? na? ana cewa jami ana cewa da shi wace mai wannan ya nuna hausa ba ta da faɗi ko ba haka ba saboda ba ta da jami'in juma'a amma na rafi da yake ce yana da faɗi juma'a tana da tana da tana da can mun gane to haka larabci shi yake yare ne na musamman faɗi ke gare kuma yana da yalwar kalmomi yana da yalwar kalmomi yanzu zaki da hausa ya sunan shi na zaki in ka ce zaki da hausa shi kenan suna kwara daya da turanci ba banda layin bai da wani suna na masu ingilis banda layin bai da wani suna da turanci na <laughs> to a larabci ba ana cewa asat banda asar ba hmm? to waɗanda suke ƙoƙarin su nuna yalwar harshen larabci waɗansu malaman luga suna ambata cewa zaki a larabci yana da suna ya ta san madari daban-daban wanda da ana kiran zaki da shi kaga wani shekiru da gwaɓin yara wanda yana daga cikin dalilin da ya sanya Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani a cikin harshen da harshen da ya kwatanta da larabci sai ya ga ɗayan harshen ya ne ya zama sukakki duk da hausa harshe ne mai yalwa amma an ka kwatanta shi da larabci za a ga yana da sukewa amma idan ka kwatanta shi da sauran yarika ya za a ga hausa shi ma yana da harshe ne mai rai yana da yana da yana da yana da yana da yalwa banda ba yanzu da hausawa suke nema su lalata yaran ko saboda saboda suna lalata waɗansu kalmomin waɗansu kalmomin ma ana bani suna bacewa ta yadda yaran suka taso ba za su iya saninsu ba to manzo Allah ya faɗa a wata juma'a daga cikin juma'o'i da yawa wanda manzo Allah ya sallaci juma'a manzo Allah ya ce ya musulmi na, ya ku taron musulmai inna hadha yawmun ja'alahu Allahu idin Allah ya ce kun ga wannan ranar ta juma'a to rana ce fa wanda Allah ta'ala ya sanya ta zama idi idin mako kenan faga silu, don haka ku yi wanka wa man kana inda hudibun wanda ke da turare fala ya an ya masa minhu babu laifi ya iya shafa turarensa sai cewa alaikum bisuwak sannan ina ku da yin aswaci kaga wannan yunna daga cikin ladabin ranar juma'a akwai mi algusul wanka akwai mi shafa turare sai kuma mi siyasuwaci duk ladabin ranar juma'a ne ana sa ranar juma'a mutum ya asuwaci na قال وحدثني عن مالك an abi zinadi an al'arash an abi hurairata an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala laula an ashuka ala ummati la amartuhum bisiwak imam malik ya karbo daga malaminsa أبي zinad shi kuma ya karbo daga malaminsa A'arash. shi ne abdurrahman ibn hurmus ana bi huraira ta ya karɓo daga sayid na abu huraira allah ya ƙara masa yarda manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laula an ashuka ala ummaci ba don kada in matsanta ma al'ummata ba la'amartuhun bisuwa da na umarce su da yin suwaci da yin asuwaci da na umarce su da yin asuwaci a wata ruwaya ta bukari ya ce ma a kulli salatin a kowace sallah a wata ruwaya a wata ruwaya inda kulli salatin yayin kowace sallah a wata ruwaya ma'al wudu tare da alwanna. mun gani to yanzu nan manzan Allah ya ce ba don in matsa ma ta ba da na ce su yi asuwaki yanzu a nan ce akwai umarnin yin asuwaki ko babu ko ku kore umarnin aka yi ta ina umarnin ya fito ba don Eh. ba don kare maza ba cewa yi laula an a shuka ala umarci ba don karin matsa ma al'ummata ba da na ce su dinga yin asuwaki duk lokacin da za su yi sallah ko duk lokacin da za su yi alwalla to nike cewa yanzu nan ciki kenan manzo Allah ya kore umarnin ne koko ya tabbatar da umarnin ba don kada yin matsa ma al'ummata ba mutum ne ka zo ka ce eh, ba don kada yin matsa ba ba da na ce ka share masallacin nan gaba daya to yanzu ka ba shi umarni ya share masallaci ko baka ba shi ba na an ba shi umarni cewa kai ba dan karin kai ba dan karin baka wahala ba da na ce ka share masallacin nan duka akwai umarni ko ba umarni manzan Allah ya ce ba don kada in matsa muku ba ku al'ummata da lace duk in za ku yi sallah sai kun yi aswaki akwai umarni ciki ko babu na ba umarni yanzu ba magana aswaki ke da yanzu muna maganar wannan hadisin ne da makaranta shi kadai akwai umarni cikin shi ko babu shi ne babu eh ba umarni a cikin wannan hadisin ko to ya yi daidai da cewa kare maza ba da na ce ka share masallaci na ma ba umarni mutum da ya ka zo ka same ka ce kai ba don karen ba ka wahala ba da yau sai ka share masallacin nan sai ya kara gaba ya yi laifi kaga bai laifi ba to kamar haka ne sai kace kai ba dan kada ya matsa ma ba na ce kai ce ba umarni ciki nan yanzu yin ba ya fi umarni a kan shi na in ka ce wajen to da ka samu wani haɗe <laughs> yanzu bude na ke nan to ina umarni yake <laughs> a wuce da wuri ba kowa ya ce ba umarni ciki ba a wuce da suka ce ne na? a ni yanzu cikin wannan hadisun da ke so ka kawo man dalilin gabar da ta ce a aswaki laula an ashuka ala ummati la'amartuhum bisiwak ba dan kada in matsa muku ba da na ce a dinga yin asuwaci in za a yi sallah ko za a yi wallah yanzu ba magana asuwaki da. eh to na kake a ranar da ya <laughs> bari mu ji hadisi daga wani gani قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن هميد ابن عبد الرحمن عن أوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن أشك على أمتي لولا أن يشك على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء سيدنا أبو هريرة الله يقرأ مسير ده yake cewa ba don kada manzan Allah ya matsa ma al'ummarsa ba da ya umarce su da yin asuwaki ma a kullu wudu'in yayin kowace alwalla ba don kada ya matsa musu ba da ya umarce su da yin asuwaki yayin kowace alwalla in jiwa in ji sayi na abu hurera Allah ya ƙara masu yarda to kaga shi ma kamar wancan na baya da haka yanzu ba maganar asuwaki ke da to tana ina eh hmm. na nan shi? waɗannan wai waɗannan ɗauka ba a sa wannan ko ba shi ba <laughs>

daga sai yanzu ya ce ba don kada maza malum mata ba da na ce su yi asuwaki shi ya nuna manzan Allah yana asuwaki yau wato shi yanzu kake bagara <laughs> yanzu ke ai abinda za ku fahimta shi yasa na ce a wannan hadisin dai babu so shi wannan hadisin in za ka fassara shi sai ka ɗauko wani hadisi daga wasu kun fahimta sai ka ɗauko sauran hadisan da suke magana akan asuwaci, inda manzan Allah ya yi ko ya ce a yi to idan ka kalli waɗannan hadisan manzan Allah ya ce a yi to kuma nan ya za a yi ya kore Ka gaba zai yi to sai ka ɗauko waɗansu hadisin sai ka fahimci wannan korewa wace irin korewa ce kun gane to sai malamai suka ce wannan korewar korewa ce daga wajibci zuwa ne mustahabbanci amma da karinan waɗancan hadisan ba da shi wannan ba shi wannan kan ba inda za ka samu haka waɗansa hadisai na aikin manzan Allah sun nuna cewa manzan Allah abinda yake nufi a wannan hadisin ba don kada ya matsa ba da ya ce wajibi ne sai an yi asuwaki in za a yi alwala ko sallah to amma don kada ya matsa sai ya bar shi umarni ne na mustahabbanci mun fahimci wannan da haka mustahabbi ne lokacin da mutum zai yi sallah ya asuwaki. in an ce ma a kulli salati ne kamar yanzu din nan kana da alwalla ka gaba sai ka je ka sake alwalla ba to idan za a yi sallah kamun ka kabbara ka yi aswaki ko da kana da alwalla to ma a kulli salatin kenan to din za ka yi ka kai haka in na alwalla ne kuma to duk lokacin da za ka yi alwalla ka fara yin aswaki kamun ka fara alwalla din wannan duka mustahabbi ne a wurin sallah mustahabbi ne a wurin alwanna. mun fahimta to amma abin takaici yanzu asu a kima yana neman ya bace eh, yayin za ka samu wani ɗan yaro ma yanzu ka ce da ya sa asu a ke yana ce maka bai sani ba ko ba haka bane ba saboda ne saboda yawanci ba ma yi yawanci ba mu yin asuwaci yanzu nan da za a duba ba mai asu a cikin tsira a cikin aljihun shi yanzu to kaga balle yanzu a yi sallah ya dauko yi to asuwaki sunar manzan Allah ne kunga yana nan cikin sayul bukhari da sayul Musulun. Hadisan aisha kusan kana iya cewa aikin manzan Allah na ƙarshe a duniya asuwaki ne domin aisha ta ba da labari cewa lokacin da manzan allah yake kwance bai lafiya sai ga abdurrahman dan uwanta ya shigo zai duba manzan allah ta ce akwai asuwaki tare da shi yana shigowa inda manzan allah yake kwance ta ce sai manzan allah ya daga kai sai ya kalli asuwakin nan sai aisha ta fahimci kamar manzan allah yana buƙatar asuwakin nan sai ta ce in karɓo maka asuwakin ne sai ya ce eh. sai ta karɓo da ta karɓo mashi asuwakin kaga shi abdurrahman kila ya san ya sanya nan bakin shi to sai aisha ta juya shi ta dawo da shi nan kan sai ta tauna wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama da bakinta sai ta mika wa manzan allah ta ce manzan allah ya karɓa ya asuwaki mai kyau aisha ce tun da take ba taba ganin manzan allah ya asuwaki sosai mai kyau irin wannan lokacin ba to ce kuma yana ƙara asuwakin sai na ga ya daga hannun shi yana cewa fi rafiqil ala fi ala sau uku yana gama faɗar sa uku sai yana rasuwa kaga me yakin manzan Allah na ƙarshe asuwaki me wannan yake nunawa muhimmancin asuwaci a wajen manzan Allah a wani ruwa aisha ta ce idan manzan allah ya shigo gida abinda yake fara shi ne asuwaki a ga wanda yana nuna mana muhimmancin riko da asuwaki yanzu zamani ne akwai brush akwai makilin akwai kaza akwai kaza yawanci su muke amfani da su suna iya tsayawa matsayin aswaki. ko ba su yi matsa brush da makilin in kai brush da bakilin da sahi ana yi cewa kayi asuwaki eh me asuwaki wa ya fara cewa asuwaki a sa wani abu a goge baki don ka sa bakilin da brush mai kai ba ka goge baki ba a ba da hausa ba me kai da ka sa brush mai kai yauwa me asuwaki me yake gogewa aikin ku ya zama daya na da aswaki da brush akwai yammanci ko ɗaya ne mai yammancin na ya ce ake aswaki da ni zunan bisa ne kake eh can zamanin manza Allah akwai shi <laughs> to eh to yanzu ne ya kawo ka bisa shi zamani da brush da makilin da asuwaki ɗaya ne idan ni na sami ice na yi asuwaki wannan ya ɗauki brush da makilin ya goge bakinsa duka mumi muka yi to duk muna iya cewa mun yi aswaki eh daɗi a cikin shi maganar da muke yi kawai zama muna son muga shin za mu iya daidaita asuwaki da brush da makilin koko akwai bambanci tsakanin su duk ɗaya ne eh? cewa duk ɗaya ne akwai wanda ya ce ba ɗaya barewa eh? to nan abinda malamai suke cewa duk ɗaya ne kan domin wanda zai sami ice asuwaki bakinsa ya goge bal in ba maganar goge baki ce kila wanda ya sa brush da makilin bakinsa yana iya fita sama da wanda ya sa asuwaki haka ne ko ba haka bane ba saboda shi wannan akwai wani mai akwai kaza akwai kaza su da haka dukkaninsu baki suka goge to sai dai abinda malamai suke cewa ba za a ce su duka asuwaki suka yi ba wannan asuwaki wanda manzan Allah yake cewa laula an shuka ala ummati la'amartahum biswak abinda ya sanya kawo ba za a ce ba wata illa ce illar ita ce shi ne. ka'ida ce wajen malamai musamman malaman usulul fiƙi cewa abinda duk manzan Allah ya aikata to shi ne asali shi ne asali ko da ci gaba ya zo da wani abu wanda ya ɗara na manzan Allah wanne ne asali na manzan Allah nan ne kun fahimta so da haka tun da na manzan Allah ne asali yanzu sai a kalli wannan abin da zamani ya zo da shi abinda zamani ya zo da shi din nan idan aka ba da dama a yi amfani da shi zai iya haifar da a manta da asalin na manzan Allah kuna ganewa zai zai sanya a manta da asalin na manzan Allah to in aka ga akwai wannan illar to ba za a ba da dama ba domin da ka ba da dama to za a wayi gari wata rana aiki na manzan Allah ya bace to shi sanya idan an samu wannan illar sai a ce to ba za a bada wannan damar ba a tsaya kan na manzon Allah na asali din dan kada ya bace yau da ka ce da aswaki da bakilin duk ɗaya suke a wajen Allah duk wanda kai duk ɗaya ne me zai faru sai aswaki ya bace kwata kwata zai bace to kaga da aswaki ya bace kuma sunnan manzon Allah wata ta bace to a ƙarƙashin wannan malamai suka ce ba za a riskar da brush da makilin ba a matsayin asuwaki waɗansu malamai kuma suna ganin duk ɗaya ne me ya sanya ba za a riskar ba don kada asalin sunnar ya ɓace akwai irin waɗannan misalan da yawa a hadisi manzan Allah ya ce iza walagal kalbi fi ina a hadiku sai ce ne falyar silhu sab'an hunna bitturab a wata ruwa ya kula hunna au ukura hunna manzo Allah kasa ya ce a sa in kare ya zo ya sha ruwa a kofi ko a kwano manzo Allah ya ce wannan kwanon ko kofi sai an wanke shi sau bakwai kuma cikin wankin bakwai nan za a sa kasa kasa wannan taka to yanzu akwai makilin wai akwai omo akwai kilin akwai akwai mi akwai haiku akwai gade abubuwan wanke abubuwa nan da yawa ko har irin wannan abu ya sunan shi wanda aka yi lokacin corona wanda ake shafa eh sanitizer ga su irin morning fresh din nan da sauransu kaga ai duk sinadarai ne ne na wanke abubuwa waɗansu daga ciki sun fi ƙasa ƙarfin gusar da datti in ya kama kwaro. to amma manzo Allah shi ƙasa ya ce a sa to yanzu da ka ce a sa irin sikilin suka za, to sai an waye gari sa ƙasa an manta da shi kaga an kashe sunan manzan Allah to anan ba za ka ba da dama ba sai ka ce lalle dai ƙasan nan za a ba a sa kun fahimta me ya sanya ba za a ba da dama ba saboda e a zamanin manzan Allah ƙasa ce available manzan Allah kuma har da su ita ce to amma Allah su bane wata'ala wanda shi ya kawo wannan ci gaban ai ya san za a zo lokacin su ku to da sai a sa manzan Allah ya ce ƙasa ko wani ƙasa misali kaga da an ce ko wani kasa da sai shiga to amma manzo Allah sai da shi haka ba to shi yasa irin wannan zaka tsaya kan doran nassin abinda manzo Allah ya faɗa shine abinda yafi zama aula da aka mi kokari asuwakin nan mu da rike shi koya jefi jefi ka dan samu dan daidan ka gyara sai kai asuwaki zaka samu lada zaka wanki za a goge haƙoranka za a ƙara lafiyar haƙora likitocin haƙora da yawa sun yi bincike sun tabbatar da na marafis to <laughs> sun tabbatar da cewa yin aswaki yana ƙara lafiyar haƙora yana ƙara lafiyar haƙora idan aka kada mai wasa da shi madarika yin shi ko da ne jefi-jefi na? Eh, ga shi nan naira nawa ke sai da shi wani ma ba sai ka saya batun daga ga bebi nan sai ka balla sai ka yi sannan mu yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari manzan ya ce ma a kulle wuduwe in ka duba littafin fikihun nan in ka zo musu habban alwalla suna sa asuwaci ko suna kawo asuwaci to asuwakin nan kafin a fara alwalla ake yinsa shi ne ka ɗauko icen har goga goga sannan sai ka ci gaba da alwalla sai ka sa abinka aljihu sai kuma alwalla ta gaba ta zo in ma kana da alwalla za ka yi sallah sai ka ɗauko sai ya goga ma a kulle salatin kenan to amma mutum ya wata biyar wata uku wata biyu bai sa asuwaki bakinsa ba ya kamata haka bai kamata ba so mu yi kokari mu farfado da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi kokari mu farfado da ita mu rayata dan neman dace a wajen Allah Allah ya sa mu dace to ina ganin nan za mu tsaya kuma mun gama da kitabul dahara idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu fara karatu a kitabul sala za kai mu sati da take da yarda ubangiji za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa da daidai allah shi ba mu lalai a kuskuren da muka yi kuma allah shi mana abuwa shi ya fi mana baki ɗaya allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kamar yadda aka saba muna yin amfani da lokaci irin wannan wajen wa allah subhanahu wa ta'ala bukatun shi na duniya da lafiya kusan kullum babban bukatar cikin farko a cikin abin da ya shafi rayuwar mutum duniya shi ne neman zaman lafiya musamman a jihohinmu na musulmai jihohin da wannan aiki na 'yan ta'adda ne kama da su wanda jihar tana da gaske abin nan yana ta faruwa shekara da shekaru ya ya ci kullum muna cewa ba don addu'o'in da muke yi ba to kira da yanzu abin ba a san inda ya ba waɗannan addu'o'i da muke yi wala su ne suke tara abu kuma suke rage mashi da haka kada mu gajiya kada kuma mu fata jajirce mu ci gaba da addu'o'i kamar yadda ubangiji ta'ala ya umarce mu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ku yace ku roke ni in ko roke ni zan karba ba. da haka muna roƙon Allah da girma da dokaka da sunayensa kyawa da siffofinsa madaukaka Allah ya yi mana wannan hali na tsoro da yake cikinsa ya zo mana da zaman lafiya da sanciyar hankali ba don halayen ba sai don tausansa da kuma rahamarsa jihohin da wannan ba ta shafa jihar katsina sokoto zamfara kebbi naija kaduna allah ka yaya mana wannan musiba waɗannan miyagun mutane masu ta'addanci allah kana kallon ta'addancin da suke allah kai mana maganin abinci ka kare mu kuma da daga sharrinsu duk wani mugun su wanda za su tunkari wata jama'a ta musulmai muna rukun allah ta'ala ya juyar da su ya maida shi a kansu allah ya lalata tafiyarsu ya watsa aniyarsu ya watsa su. allah ya ba jami'an tsaro nasara a kansu a wannan yaƙi da ake da ta abinci. waɗannan addu'o'i yan ƙwa musulmai mu ci gaba da yin su addu'a ta yi shi ne halin da muke ciki ta fuskar rayuwa da kuma tattalin arziki na jama'a abubuwa kullum suna ta ƙara canzawa farashin kayayyaki a kasuwanni kullum sabon farashi ake su ɗan ka je kasuwa yau gobe ka koma sai ka iske farashi ya ɗaga kuma babban tashin hankali shi ne yadda hatta abincin da mutane suke amfani da shi ya shiga cikin wannan layin abinci yana tsada ya yi kuɗi da yawa ta yadda da yawa daga cikin mutane wala ba sa iya sayan wannan abincin ci a gidajensu sau da yawa za ka ga mutum wani sai ce maka gidansa rabar da ya cikin jiya wani ba zai ce ba kwana biyu wani kwana uku kuma wallahi da gaske Daga da gaske to kaga wannan shi ne babban tashin hankalin da ake ciki da haka wannan yanayi yan uwa musulmi shi ma mu tafi tsaye da addu'o'i mu yawaita istighfari da roƙon Allah ta'ala ya yi mana mu roƙi Allah wata ala ya kawo mana ƙarshen wannan ba ta sashen kayan masarufi da na annabi nuhu alaihi salatu wassalam mutanensu sun samu kansa a wani yanayi makamancin wannan suka yi masa magana kan ya roƙi ubangiji ko ya saba masa mafita da ƙara nuhu wurin rabbaku inda hunka na fara yursil sama alaikum bijirara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara haka annabi nuhu alaihi salatu wa salam ya faɗa mutanen da ya ce su je su ke istighfari don kun Allah ta'ala zai yaye muku haka mai cikin istighfari mai yawai tuba daga zunuban mu zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka insha Allah ta'ala Allah zai yalwata mana ya kawo mana ƙarshen wannan yanayi Allah kuma mai iko ne a kan haka muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana ya fitar da mu daga wannan hali ya sauƙaƙa mana al'amuran da mu da jigo tare da wannan shi ne man fetur a man fetur don mun san halin da yake ciki an ce an ce da tallafin da gwamnati ta take sanyawa a ciki wannan ya sanya shi ban fetur din a yadda suke cewa tun da sayowa ciki, to sai da kasuwa ta nuna da aka yanzu kasuwa ta nuna a saida shi ko ana saida shi shida ko da wani abu wani wuri da ashirin wani wuri bai kai haka ba na wani wuri ma ya wuce haka har ɗan tsakanin na ana ta hasashen cewa akwai yiwuwar zuke wuce haka to wannan shi ma al'amari ne wanda ya kamata mu ƙara koma ga allah mai girma da ɗaukaka mu ta addu'a allah ala ya kai su ya mana ya samu waɗannan mutum gaba shi ɗaya